السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة في الحديث الثامن والخمسين عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشققة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل خرج أبو داود النسائي في حديثي ما هو حديثي خمسين نانه ديو حديثي مويشو كوني مسألة عدة kwenye masala ya idda ya yule aliyefiliwa na mumewe hii hadithi imeelezea baadhi ya zina ambayo kwamba almutawaffa anha zawjuha yafaa aipuke baadhi ya zina ambayo kwamba aliyefiliwa na mumewe yafaa aepuke kipindi cha eda mpaka eda limaliziki na mwanamke akimaliza idda ya kufiliwa na mumewe basi atakikana ajipambe ajitengeneze kwa ajili ya wenye kuposa kwa ajili ya wanaume ambao watamtaka fala maana ya kujiweka vizuri kujirekebisha alashan mwanamume yarghab fiha fiha na akijua amemaliza idda aende aposwe lakini kipindi kile cha idda mayajuz wama yambaghi yeye kuparaga au kuvaana na huno urembo mpaka malize idda yake أسمى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هند بنت عتبة رضي الله عنها أم بين لو زوج النبي عليه الصلاة والسلام نما ما يتو أم سلمة أم بين نمكه ونمتومي عليه الصلاة والسلام أهلي كوا قوانزا ميوليوانا أبو سلمة ميوليوانا أبو سلمة, أبو سلمة na kazana naye watoto thumma baada dhalik alpokufa Abu Salama mtume alayhi salatu wasalama akamuoa radiyallahu anha wa ardaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mtume alayhi salatu wasalama sema almutawaffa anha zawjuha mwanamke aliyefiliwa na mume wake la talbasul muasfara min athiyab havai nguo ambazo zina rangi ya kushika macho almuasfar yani almasbugh almasbugh zile nguo ziliopakwa au zenye rangi ambayo kwamba rangi zenyewe ni zenye kuchukua macho ya mwenye kuangalia kama sufra humra khudra rangi nyekundu rangi manjano rangi ya kijani rangi ya buluu hizi ni rangi za shika macho hizi ni rangi za shika macho na mfano wake angalia rangi nyingine ambazo kwamba si zenye si za urembo si za urembo bihaith mtu akitazama haitashikwa macho yake haitavuta macho ya mtu ولا ولا الممشققة ولا الممشققة الثوب الممشقق الثوب المصبوغ بالطين نقول ينيران يا ودونغو نقول ينيران يا ودونغو هي وفايك وفابيا هي وفايك وفا وسبب ودونغو في حمرة في حمرة na humra la shaka min alwan min alwani zina ni katika rangi zinahesabiwa rangi za urembo nyekundu na kwa vile udongo yamili ila alhumrando na ikakatazwa yenye rangi ya udongo ndo hiyo mumashqaqa eh, mumashqa mumashqa wala alhuli wala haruhusiwi kuvaa vyombo vya kujipamba vyombo vya kujipamba bangili pete mikufu vipuli abakie bila hizo ala za kujipambia kupaka yale marangi rangi matavuni rangi za midomo zote hizi minal huli zaisabikana ni katika huli au kuvaa shanga kuvaa matunda wa ghairi dhaliki aepuke vyombo vya kujipambia vyote ambao mwanamke anazozijua yeye mwenyewe hizi za kujipambia aachane nazo atakuja kuvaa hizo kujipamba akisha kumaliza idda ili mabwana waje kumposa la maana ya hada <clears throat> wala tahtawib wala harusiwi kufanya khidab khidab ni kujipaka hina miguuni mikononi au nyele nyele zimgeuka zimekuwa nyeupe kanda kati ya hina ziwe nyekundu yote hayo la yajuz akiwa na idda لأن الحناء زينة لأن الحناء من الزينة na yeye kipindi kile ataka epuke zina na kadhalika kujichora chora kujichora chora akijichora mikono kujichora miguu kama wanavyofanya wanawake wetu sahi wana zile ala nyeusi za kujichorea wanajichorea nazo hizo pia usiseme ah hadithi imetaja hina na hisi hina hii ni rangi nyeusi si hina hii kitu kingine la mayajus kwa sababu malengo yake mmoja kama mimi nimejichora lakini sikujichora kwa hina nimejichora kwa kitu kingine hada mayajus lakini sababu malengo mmoja malengo namba moja wala taktahil vile vile mwanamke mwenye idda hafai kupaka wanja kwenye macho hafai kupaka wanja kwenye macho Allahumma illa inda dharura inda dharura ataruhusiwa kwa mfano ni mgonjwa wa macho macho ya muuma na ameambiwa wanja ndo dawa yake na, na, na, na tabibu fala mane hapa atakuwa amepaka litadawi hakupaka lizina hakupaka lizina amepaka litadawi amepaka kama matibabu wala hakupaka kama urembo au vile vile kama na ugonjwa wa haka ukujikuna kuna akaambiwa dawa yake ni kuvaa nguo ya hariri na hariri ni urembo kwa mwanamke bila shaka na al-asl kwenye idda hafai kuvaa nguo ya hariri al-asl kwenye idda hafai kuvaa nguo ya hariri kwa sababu ni pambo lakini kwa vile ana haki kujikuna na ngozi kubambua au kujikuna kuna maradhi yale maarufu mtu afai kuvaa nguo za pamba tamsumbua tamzidisha haambiwa avae hariri kwa sababu kupunguza kujikuna fala amane akivaa hariri kwa malengo hayo sio kwa kujirembesha hata kama na idda hii ni dharura min dharurat na dharura ikisha lazima atoe dharura ikisha lazima arudi kwenye hali yake ya kawaida almuasfar قوله البسمة المعصفر المعصفر أي المسبوغ ننقو إليوباكوا وإذا العصفر هو الصبغ ننقو إليوباكوا حمرة أو صفرة nguo ikipakwa manjano au mekundu au kala nyingine ya kuvutia huitwa masbugh masbugh au huitwa muasfar na huitwa muasfar huitwa muasfar yani masbugh قوله الممشقة الممشقة أي almasbughatu bitin alahmar ni nguo yenye rangi ya udongo mwekundu sio udongo mweusi ule udongo mwekundu nguo ikiwa na rangi ya udongo mwekundu hiyo ndio iliyokatazwa lianahu zina lianahu min zina haya ndo maneno ambayo kwamba nataka tafsiri ama alhuli maruf ni adhahab walfidda adhahab walfidda ma ashbaha na lulu na almasi na ghairi dhalika في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على تحريم تزين المرأة المتوفى عنها زوجها الحديث هي حديث دليل لدليل على تحريم تزين المرأة المتوفى عنها kuharamisha كجيبامبا kwa mwanamke aliyefiliwa na mumewe mutawaffa anha zawjuha bi ayi naw'in min zina kwa pambo aina yoyote la yajuz mpambo la kuvaa ni pambo la kujipaka ni pambo la lolote majuz kutumia aina yote ya mapambo na hizi vitu zajulikana kwenye ada na desturi za wanawake wenyewe wanajua haya mapambo haya mapambo bila shaki idhalik ma yajuz an taf'ala almar'a hadhihi vile vile baada ya kujipamba yalzam baitaha kuranda kurandaranda ajilazimishe madam madamu ana idda kukaa kwenye nyumba yake ile alomuacha mumewe ile nyumba yake aloachwa na mumewe hata kama hayuko ameenda kwingine ni arudi kwenye ile nyumba ambayo kwamba mumewe amemweka hapo ndipo anapokaa eda ama kuhamishwa mwanamke kutolewa nyumba hiyo apelekwe nyumba nyingine hadha majuz majuz hadha kwa hivyo as-sahih ni mwanamke arudi kwenye ile nyumba ambayo kwamba mumewe amemweka kabla ya kufa yuko haiwaishi hapo mahali mumewe anapoishi na yeye hapo ndipo mahali afa arudi kukalia eda lake mpaka amalize idda na kutoka kwa mwenye idda tushaeleza nyuma hutoka kwa dharura na dharura ikimsonga mpaka afanye kazi basi ni mchana tu sio usiku usiku lazima arudi nyumbani hadha haya tushaeleza darasa za nyuma ثانيا فايدة بيلي فايدة بيلي حديث وفيه النهي عن استعمال الألوان التي فيها زينة أيا كانت للمعتدة كويلة معتدة حديث يا حرميشة كويلة من عدة وفيه النهي حديث يا كتازة عن استعمال الألوان kutumia zile rangi allati fiha zina zenye mapambo zenye kuvuta macho ayan kana rangi yoyote ambayo ya kushika macho ya kuvuta macho ambayo ya, ya urembo yataka mwanamke aepuke kipindi cha eda nguo za manjano nguo za nyekundu nguo za kijani maarufu hata nguo zingine maarufu hizo nguo huvaa mtu akiwa na furaha mimbabi au la faiku kuzivaa nguo kama hizi kwa hivyo avae zile rangi nyingine nyeupe ambayo kwamba si nyeupe sana nyeupe ya kuiva wazi na mukhallat zenye rangi ambazo kwamba za giza giza kidogo mafi mane في هذا أما كفا رانجي ذلك صفرة أما حمرة بالأخص rangi mbili ndio zaidi zaidi hazitakikani kabisa rangi mbili manjano na nyekundu hizi ndio mamnuu aslan kwa sababu zashika macho sana na kijani la shaka hizi كلها من الالوان اللي فيها الزينه kwa sababu hata rangi ya kijani ukitazama roho yako yapumba lidhalika mtu kitazama bustani yatumain qalbu lانه zina yani kwa hivyo rangi yoyote ambayo kwamba inahusiana na rangi ya kuonesha urembo yataka aepuke mwanamke kipindi akiwa na idda ثالثا فايدة تاتو وفيه بيان قيمة الزوج وفيه بيان قيمة الزوج ومنزلته في الشريعة حديث يونيشا thamani ya mume na cheo chake kisheria hadithi inaonyesha thamani ya mume na cheo chake cha kisheria yani hata baada ya kufa sharia imemheshimu mwanamume kwa mkewe imempa nidhamu fulani mpaka baada ya miezi minne na siku kumi ndo anaweza kuja kwa mwanamume mwingine lakini kipindi kile chote kwa ajili ya heshima yule mume na cheo chake kisheria afa ajifunge na hayo mambo mpaka amalize kipindi hiko hii ni haki ya mwanamume yule aliyekufa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na fil hakika hili jambo halipingiki hata mwanamke mwenyewe aliyefiliwa akifiliwa na ule mume yeye mwenyewe ule mwanamke yuwaona nkosa kitu yuwaona ni pigo kubwa kwake hii dalili kuonesha mume ana cheo ana cheo kwake hata kama katika maisha kabla ya kufa walikuwa kivurutana wakizozana lakini akifiliwa na mume kwenye ndoa yake huwa ameona kama ameangukiwa na jabali hadha wazi maarufu vile mwanamke anavyokuwa mjane lidhalik hii yaonesha idham azauj na kima chake na manzila ya mwanamume na manzila ya mwanamume sheria iliyompa ndo akamwekea eda kwa ajili ya heshima yule mume ama mwanamume hana eda mwanamume hana eda haya mambo hasa kwa wanawake idhalika mwanamume akifiliwa na mkewe aweza kuoa hiyo wakati yeye ameona munasib wala hakuambia usivai hii wala usivai hii wala usijipambe hivi la hakuambiwa mwanamume hayo هذا دليل على أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة جنس الرجل أفضل من جنس المرأة ولا هايسي مشندان الله سبحانه وتعالى يفضل عباده ما يشاء ويختار من عباده ما يشاء الله نتشقوا كتك وجواك أنا وتاك هوا كوابتشيو نوينجينا كوافنا تشيني هوا هنا أمر الله سبحانه وتعالى وإذا إذن بعض فوائد أمازو زيكو كوني هي حديثي ya 58 حديث نوفوتيا يا خمسين نتيسة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج خرجه أبو داود والترمذي في حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أسماء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لعني توم محمد صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ونوزور مكبوري توم محمد عليه الصلاة والسلام أم ولعني wanawake wanauzuru makaburi walmuttakhidhina alaiha almasajid na wenye kufanya makaburi ni misikiti wenye kujenga misikiti juu ya makaburi hawa pia mtume alayhi salam amewalani na watu aina ya tatu wasuruj na wale wenye kuyangarisha makaburi kwa mataa kutia mataa makaburini kahuwashwa haizimwi mtana usiku kwa sababu kuna kaburi ya mtu fulani hawa ni watu aina tatu wamelaaniwa kwenye hadithi moja watu wa kwanza nani wanawake wanaozuru makaburi awe atazuru bila ya kubabaika awe atazuru kwa kubabaika awe aseme mimi nao subra mimi sina subra yoyote amelaaniwa hadithi haikubagua haikusema oh yule mwanamke ambaye hana machozi hali anasubira aende yule ambaye hana subra ndiye asende hakusema kwa hivyo mwanamke yoyote akienda kuzuru makaburi maluna kulingana na hii hadithi watu aina ya pili walolaaniwa ni wenye kuyajenga misikiti juu ya makaburi ya watu wema wao hawa watu wema kwa hivyo hapa juu tutaweka msikiti huyu aweko ndani ya msikiti au mbele au nyuma hawa ni watu malunin na watu aina tatu ni wenye kuyaekea makaburi taa ni sawa sawa ntaa ya kandili ntaa ya simu nta ya stima nta yoyote wote hawa mal'unin rawahu Abu Daud wa Tirmidhi hadithi imepokea Abu Daud wa Tirmidhi قوله aliposema laana laana اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله إنه معنى لعنة لعنة ni kufukuzwa na kuepushwa na rehema ya Allah ukiambiwa laana maana yake ni kwamba utatolewa nje ya rehema ya Allah Allah hatukurahamu ndo maana yake na la shaka mwanadamu akiwa nje ya rehema Allah ataangamia bila shaka huwezi kufaulu utafaulu vipi wewe uko nje ya rehema ya Allah taangamia bila shaka huwezi kuishi hiyo ndo maana laana والمعنى na maana yake kusema laana rasulullah maana yake yani daa alaihim billan amewaapiza lana ndo maana yake kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aliowapiza lana hao wanawake na hao wenye kujenga makaburi na hao wenye kuatia mataa kwa hivyo si mimi sio kasema oh hawa hulani hawa la si mimi aliowalani hawa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio aliowapiza na mtume dua yake makbul hairudi kwa hivyo mtu akete kijue hakuapizwa na mimi ah <clears throat> mimi sawa lakini hapa umeapizwa na kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio lokuapiza na yeye dua yake hairudishwi <clears throat> yeye dua yake hairudishwi inakubaliwa kwa hivyo mtu kama ataka kuingia kwenye maapizo ya mtume shore yake shauri yake wa ma'al asafi shadid haya mambo yako na ni mushahad na yaonekanwa tena kwa kasi hususan zama hizi za sahihi قوله البسمة والمتخذين عليها المساجد na wanaoweka juu ya makaburi masajid kuweka masajid kwenye makaburi iko sura mbili sura mbili na zote sura mbili zimekatazwa اتخاذ القبور مساجد sura yake ya kwanza vipi sura yake ya kwanza an yattakhidhaha musalla yusalli indaha ni aende kwenye makaburi aswali pale taona wengine ghulatu sufia wataingia mahali kuna kaburi ya mtu wao ataswali rak'atain kimaliza pengine alipapasa ile kaburi alibusu apapasa ile kaburi afute mikono alafu apapasa kifua chake futie kwenye kifua chake hadha kwa hivyo kwenda kwenye makbara alafu ukaswali kama unavyoswali msikitini karukuu ukasujudu ambapo umekwenda kwenye makaburi kufanya hivyo wewe umeingia kwenye laana utaingia kwenye hii laana ya mtume hiyo sura ya kwanza ya kuyafanya makaburi misikiti ni kutoka ukaenda mpaka makaburini ukaenda ukaswali kule lakini ajabu mmoja ya hawa ghulatu sufia wao wakitaka kuswali makaburi makaburini hawaswali ila kwenye makaburi ya wale wanayetakidi mawali wao peke yao wale ndio wanastahili kuswali mbele yao ama uwapate kwenye maziara haya ya kawaida ya kuziko watu wa kawaida ambao hayakujengewa hauwaone ukiswali pale hata siku moja na ukiwauliza ukwambia yafaa kuswali kwenye makaburi badili waseme ukweli waseme haifai kuswali makaburini ila makaburi ya mawali wetu hapo tungewaelewa kwa sababu kitendo chao ni hiko hawaswali ila kwenye makaburi ya wale wema wao wanaoitakidi wao ama raia wa kawaida hivi pale ushamwona nani pale kwenda mtu kuswali hawezi kukuta hata siku moja kwa hivyo kumbe huko kuswali makaburini pia sio kila kaburi ni kaburi za watu fulani wa fulani eh kwa hivyo sio masala kwamba ah ati wewe pia maiti ustahiki mje nswali kwenye kaburi yako ah leo ah, ah. utaozea kule shore yako hiyo makaburi yao hasa wanakwenda kuswali wakiabusia hadha huwa wa hadha min aljahl alladhi inda haula wasafa huni usafihi bila shaki ويدل على جهل الرجل <clears throat> na kuonesha ujinga hawa wanaofanya haya mambo sura ya pili ya kufanya msikiti kaburi ni ipi sura yake ya pili ni binaul masjidi alaiha <clears throat> ni uje msikiti mzima ujengwe juu ya lile kaburi ule msikiti mzima watu waje kwenye kaburi ya fulani wajenge msikiti juu yake haya ni yale mtume aliyesimulia aliyoko Habasha siku hizo akasema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid walikwenda kwenye makaburi ya manabii wao wakajenga pale mahali pa ibada juu yake <clears throat> kwa hivyo hawa pia <clears throat> wamelaaniwa hawa pia wamelaaniwa na wengine wasema maajabu yafaa wala hakuna ubaya wowote kuswali kwenye nini msikiti au kwele makaburi au misikiti kujengwa juu ya makaburi haina shida yoyote kaburi kwa msikitini wala tabu yote sikiza dalili dalili yake ni dalili yake sema mbona ule maiti ile jeneza ikiletwa msikitini yajuzu kumswalia pale kabla ya kuzikwa alafu itakuwaje maiti huyu huyu lao atakuwa ndani ya msikiti hapa pamechimbuliwa wakati wa ndani ati haifai kuswaliwa hii haingiliki kilini sikia haya ndo mambo ya kwa hivyo ina maana kwa wao hawa sufia jambo kutongia kilini huwa ni hoja jambo likiwa haliingia kilini huwa ni hoja kwao kama hapa wamesema haingilike kilini itakuwaje maiti ikiwa juu yajuzu kumswalia tukamtoa tukamzika maiti huyu huyu lao atazikwa hapa msikitini ndani sisi haifai kuswali haingilike kilini bana mambo haya eh kwa sababu gani ni hivyo ala kulli hal haingia kilini kwenye akili zao hizi za mapipa ya taka akili kama hizi kweli haingii lakini kwenye akili za watu razihin watu wa iman sasa inaingia vizuri na yaeleweka vizuri pili huyu ni mtu dajjal huyu anayesema maneno ni dajjal maarufu kwani swala ya jeneza ni swala ipi tunazungumzia sisi swala ambayo kwamba ina rukuu ina sujudi ina qiyam hatuzungumzii swala hiyo sisi tutazungumzia swala ya jeneza na swala ya jeneza huitwa dua salatul janaza huitwa dua haitwa ta swala kwenye istilah za ulama wa kisheria yusamma mujarrad dua hakuna ruku hakuna sujud ni kama mtu anasimama omba Mungu enda zake ni salatul janaza lidhalika ndio sharia ikaruhusu mpaka kwenye maziara kule makaburini hasa kwenda kumsalia mtu ambaye amezikwa hukuwahi kumsalia yajuzu ndio kumsalia baada ya shazikwa lakini ni sharia ya nani ile kuambia uende kwenye makaburi urukuu usujudu swala hii tunayojua ya kawaida ambao ni swala ya faradhi tunaifahamu hadha la yajuz kwa hivyo huu mtu amechanga dajjal ametanganya anataka kuchanganya watu baina swala hii na swalatul janaza ni mujarrad dua imeitwa swala kilugha tu لأن الصلاة في اللغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء na ndio maana hii swala ya janaza ikaitwa swala kwa sababu ni dua ama swala ya kisharia tunayojua ni haramu kufanywa mbele ya makaburi la juz absa lidhalika ndio mtume akaharamisha makaburi kuzikwa ndani ya misikiti kwa huu ni ufahamu mbaya walionao hawa ghulat as-sufiyya قوله والسرج wenye kuweka mataa jamu siraj والمراد na malengo ya hadithi ni kwamba idhaatul quburi bisuruj kuyangarisha makaburi kwa mataa lailan au nahara mchana usiku mchana ukawasha au ni usiku almuhim huwashwa mataa na malengo ya kuwashwa mataa huwa nini ta'dhiman lilmayit kwa sababu yule alizikwa ni mtu mkubwa mtu mtukufu idhan kaburi yake haifai kuzinyataa maana ni mtu mtukufu zile kaburi zingine shauri zenu wenyewe ukikaagiza mtajua lakini hii kaburi hii itawashwa mataa hadha ghulu لسبب هذا الميت هنا غلو له ميت ويدل على أنه من وسائل الشرك بلا شك mwisho watakuja watu kumwabudu yule bwana kwa sababu kaburi yake imewashwa taa haifai kuzinywa kwa sababu hiyo ala kulli hal hizi ndo kalimati za hadithi ambazo kwamba zataka kushereheshwa fi hadha alhadithi fawaid hii hadithi vile vile imebeba fawaid faida alula alfaida alula faida ya kwanza الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء الحديث دليل hii hadithi ni dalili ala tahrimi ziyarati alqubur ya kuharamisha kuzuru makaburi linisa kwa wanawake wa annaha kabiratun min alkabair na kuzuru kaburi kwa mwanamke ni kabair katika kabairu dhunub ni katika madhambi makubwa kwa sababu gani kwa sababu imekuja laana dalili ya kuonesha hili ni dhambi kubwa kwa sababu mwenye kufanya hiyo ziara huwa mal'un kwa hivyo hii ni ishara kuonesha min kaba'iri dhunub ni mwanamke kuzuru makaburi ni mwanamke kuzuru makaburi lakini wenyewe yatia kwenye masikio kwa huko kiatoa kwa huko ifanya kama hazo sheria haizungumzi na wao na ukiwaambia maneno haya wanawake wakoona kama labda wewe sijui kwa mwangu gani itawezekana vipi sisi tusende ha hadha leo ndo mko mazishi yetu bali hata saa nyingine wanawake huwa wengi hata kushinda wanaume kwenye hao mazishi wakaja wakatusonga mpaka kule makaburini na si ajabu siku za mbeleni kidogo mkaona na jeneza ubebwa na wanawake si ajabu hayako mbali yatafika sasa hivi hayako mbali maana ishara inaonyesha hivyo mwisho kule sisi tutakuwa jeneza tuishindikisha mpaka pale mlangoni tuwatia wanawake wakamalize wabebe tusi wakaitie tini waziko nasallallahu alafia wasalama ala kulli hal mimi sizungumzii yanaotendwa na wanawake mimi nazungumzia maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakitaka kusikia wasikie wenyewe wakiamua hawataki ila wafanye na wafanye mafi mushkila lakini tu uzuri wa sheria yetu na ubora na ubora wa hii dini yetu ni kwamba Allah amejalia baada ya kutenda ni kulipwa hii ndio uzuri wa hii dini hakuna kutenda bila malipo wewe tenda kisha kuna kamili yako ya kungojea mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala sasa huna ushindani wewe kaupeleke huko sasa maana si mimi nilikuamrisha mpeleke huyo aliyokuamrisha usende mwambie nimekwenda sasa nifanye utakala. hadha fallah Allah mambo kama haya wanawake hawafai kuwa na ukaidi na hukanywa mirara misikitini popote hukanywa lakini maal asaf shadid shida ni kwamba wanaume wamekuwa saskizi hizi wanatasahul kwa wale wanawake wanaokuja mazishini hapa utakuta wote wana waume wana mawali wao wamewaachilia hadha sababu hadha alishkal kwa hivyo kwanza atakwenda kula adabu huyo wali. Huyo wali atapata adabu yake kwanza kwa sababu yeye hakuwa qawamun. Hakuwa sahibul qawama. Maana kama yeye ana qawama yafahamu kanye mwanamke kuja kwenye maziara lakini maal asafi shadid anaachiliwa na sababu mwanamume lao mwanamume angekaa sawa sawa na sifa ya uume wake sawa sawa basi mwanamke atakosa nguvu ya kufanya haya Thaniyan katika fawaid za hadithi ya pili وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد حديث vile vile ni dalili ya kuonesha uharamu وفيه دليل على تحريم حديث دليل يا uharamu اتخاذ القبور مساجد kuyafanya makaburi misikiti au sehemu za kufanya ibada atoke na ibada yake huko aende ifanye pale msikitini aende ifanye pale juu ya kaburi aswali asome Qur'ani pale mbele ya kaburi na alifanye mengineo wa hakadha hayo ni mambo ambayo kwamba ni haramu mtu kufanya wa anna fa'ilahu mal'un na mwenye kufanya kitendo hiko pia vile vile mal'un na shaeleza kuyafanya misikiti makaburi kuyafanya makaburi misikiti ni hizo sura mbili ni imma ujenge msikiti juu ya kaburi au ni uende ukaswali kwenye kaburi zote sura mbili ni haramu na ni mal'un mwenye kufanya kwa hivyo wale wanaoswali kwenye makaburi ya mawali yao na kujifakhiri na kuisifu wajue hawashindani na sisi aa wanashindana na sharia na ukishindana na sharia utashindwa wewe hautoweza kumshinda Allah subhanahu inna Allah ghalibun ala amri Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yuko juu na amri yake ndiyo iko juu faida tatu ya hadith wa fihi tahrim ittikhadhi suruj ala alqubur wa fihi tahrim ndani ya hadithi kuna uharamu ittikhadhi suruj ala alqubur wa kuweka mataa kwenye makaburi taa aina yoyote mayajuz kuwashwa kwenye kaburi ikawati haizimwi yawashwa tu yapiga ile kaburi tu mayajuz hadha haifai na mwenye kufanya mambo hayo ni mal'un na leo yako makaburi yametiwa kwenye chumba kabisa chumba yametiwa matairi yametiwa ma, maua yametiwa mataa yani watakufanana na nasara tumewazidi wa nasara hata wanasara hawafanyi hata makaburi ya nasara msijaona kufanywa hivi hayamevuka mpaka hapa umeshinda nasara waliaadha billah hayo tofanywa makaburi ya waislamu sallallahu alaihi wasallam afia na wenyewe ukiwaambia kwamba ah sisi waislamu hatufanani na nasara jahl mutbiq waliaadha billah ala kulli hal haya mambo pia ni haramu yati masala hapa je yajuzu kwenye makbara kuwekwa mataa haya mataa ya kung'ara hususan usiku wakati watu waone pindi ya kuzika wekwa milingoti ya chuma hivi kaekwa mataa makubwa ya kumulika ambao ni mataa ya kisasa ya kung'ara sana ulama wamezungumzia hili jambo je yaingia kwenye hadith pia kwamba hafai kuweka mataa makaburini au vipi khilaf موجود والصحيح والأقوى والأقرب والله أعلم ni kwamba la yajuz la yajuz kuwashwa mataa haya kwenye makbara ma yajuz illa inda dharura ikiingia tusi sasa kuna jeneza tutakuizika sasa hivi usiku zikiwashwa kwa ajili kuonesha watu pale la maana alafu mubashara baada ya kuzika zafazi zimwe sio zawashwa kila siku za mulika makaburi tuzileta kilo kipita za kuwe kuna jeneza kuwe hakuna jeneza uzipata zawaka kwa sababu ni usiku hadha ghalat wala yajuz wama yanbaghi kufanya hivyo na ni harama alayhi mtu akifanya hivyo Fidhali kama ni kuwashwa ziwashwa kipindi watu wameingia na tusi zi, zionesha thumma baada dhalika pale pale fazi zimwe. Lidhalika baadhi na wasema baadhi ya mashaikh zetu Wametua rai mzuri wasema al awla wal-afdal ni waende na tochi zile za mkono Ata situmia yale mataya pale waende na tochi zile za mkono au ulama anasema zile taa za magari zikipigwa kule maziarani ziwashwe magari washe mataa yamulike kule maziarani watu wataona watazika hadha aula kuliko kutumia ile mataa mechuma yaliyoko kwenye maziara leo hii yaliyowekwa wale walioweka jazakumullahu khairan wenyewe ni azao wanaona ni mzuri ni kwa makaburi yawe hungara lakini hayo si malengo ya kisheria makaburi hayatakikani kungara na ile taa ikiwashwa huwa wamepigiwa wale walio hai wanaozika maiti atajuaje mwashiata atakumwashiata hajui kama umemwashiata kumwashiata lidhalika la yajuz wal aula wal aqwar ni watu wabebe tochi zao waende wamulike kaburini pale wazika kimaliza ende zao au kama yamewekwa mataa kama hayo basi hayafai kuwashwa kila siku ni azimwe mpaka atakapokupatikana jeneza ingie iwashwe dakika chache ikimaliza izimwe kabisa pale pale itakuwa sawa ama kuwapa usiku mzima za waka mpaka asubuhi hadha haramu la yajuz haifai na itaingia kwenye hii nahi ya hadithi nne katika fawaid za hadithi وفيه أن بناء المساجد على القبور واتخاذ السرج عليها من وسائل الشرك kujengwa misikiti juu ya makaburi au makaburi kuingizwa misikitini na kuyawashia mataa hii ni katika visababisho vya shirki ni katika wasila za kuleta shirki mtu akija toka safari akiona kaburi imeashwa taa haizimwi ah atasema pana huyo onekana ni mtu sawa sawa mbona kaburi zingine hazina taa iliyo kaburi yake wa hakadha idhan au kaburi jeitwe msikitini au msikiti ujengwe juu ya kaburi watu wakiingia yona kaburi msikitini hawatoelewa isipokuwa huu ni mtu mwema na ni mtu afaa kuomba haja zako watakuja waseme shirki pale walete mambo ya shirki wal iyadhu billah kwa hivyo ni katika wasailu shirk kuwekwa mataa makaburini na kuingizwa misikitini na ndio maana sharia ikakataza ili kuziba vipengee vya kupelekea mtu kuingia kwenye shirku billah subhanahu wa ta'ala faida ya mwisho ya hii hadithi ni kwamba ziyaratul qubur ala thalathati anwa' ziyaratul qubur ala thalathati anwa' kuzuru makaburi kuko aina tatu kuna ziara aina tatu ziara ya kwanza yaitwa ziara sunniya ziara sunniya ni ziara ya kisunna ya kisharia na ni ya kisunna sawa sawa nayo ni ipi wa hiya ziyaratu rijali nao ni ziara ya waume sio ya wake hii si ziara ya wake kama mtu ataka kufanya ziara ya sunna ni hiyo ni ziara ya waume peke yao lil itti'adhi kwa ajili ya kwenda kupata mazingatio kule waddu'a lil mauta na kwa ajili ya kuwaombea maiti ikiwa malengo ni hayo basi hii ni ziara ya kisunna kwanza wawe ni wanaume si wanawake pili yawe malengo ni kwenda kutafuta ibra mazingatio tatu iwe malengo ni kuwaombea Mungu maiti sio kwenda kuomba wewe kuwaomba maiti hayo sio ni wewe uende uwaombee wale maiti ikiwa malengo ni hayo basi ya juzu kwenda na hii yaitwa ziara ya kisunna na utapata thawabu kwa hivyo mwanamke akienda hata kama amekwenda kwa kuzingatia amekwenda kwa kuombea maiti Mungu amekwenda kwa kuzingatia amekwenda kuombea maiti dua lakini madamu ni jinsi ya kike hiyo si ziara ya kisunna hiyo ni ziara ya kibid'a wala juzu pili ziyaratun bid'iyya ziyaratun bid'iyya ni ziyara ya kibid'a nayo ni ipi wa hiya ziyaratuhum lidduai indahum ni mtu azuru makaburi sio kwamba atafuta kwenda kuzingatia wala kukumbuka mauti ha amekwenda ana haja ataka kuomba lakini akaitakidi mpaka niwe mbele ya mwenye ndo niombe mpaka niwe mbele hili kaburi nikiomba mbele nikimuomba Allah mbele hili kaburi ndio dua yangu itapokewa kwa sababu hapa pana baraka pana utakaso dua zote zikiombwa hapa mbele hii kaburi zajibiwa ndio hii ni ziara ya bid'a bila shaka wa qira'atul Qur'an au mimi nazuru kaburi kwa ajili ya kwenda kuisomea Qur'ani ni hauli memaliza mwaka wakaenda gurupu wakakaa wakaizunguka kaburi wakasoma Qur'ani hiyo ni ziara ya bid'ah hiyo ni ziara ya bid'ah kwa hivyo kuzuru kaburi kwa malengo ya kwamba mimi nina haja nataka zijibiwe dua zangu lakini mpaka nende mbele ya wali nikimuomba Allah mbele ya kabri ya mtu fulani naona ndio dua zangu huwa zajibiwa kwa sababu ule mtu ana baraka na pale mahali pana baraka kama anavyosema baadhi juhal ambao ati sasa ati ndo zinara yani uislamu huongozwa na watu kama hawa nasallallahu alaihi hatuna tena dini sisi wallahi ikiwa hapo ndio viongozi wa uislamu wapi tena hakuna uislamu tena ishkali mtu awaambia watu nendeni kwenye kaburi mtoe viatu tena musete humtanga useteni mkisha kuseta mtanga muombe haja zenu hapa zitajibiwa sasa angalia majuha wewe mwenye kunena haya maneno kisha akasema mtu aweza kuuliza meyapata wapi haya msishtuki yamemhayapata kwenye Qur'ani kisha hakutaja ni aya gani yani angalia watu wanavyopelekwa kizuzu wapelekwa pelekwa hivi subhana mimi nilikuwa natega sikio na ngojea asitaje hiyo aya mpaka amemaliza kikao chake hakutaja aya hata moja tu lakini amewaambia watu kwamba yamo Qur'anini haya hayamo kwenye Qur'ani sasa twasubiri aya mpaka dakika hii hatujapata lakini wainga ndo wale wao siku zote mtu muinga ndo patikana wao kwa hivyo mtu asome asikae kutegemea watu madajali kama hawa thalithan riwaya e, ziara ya tatu ni ziaratun shirkia hii sasa si bid'a hii ni shirki billahi subhanahu wa ta'ala nayo ni ziara gani wa hiya ziyaratuhum lidu'ail amwat malengo ya yeye kuzuru kaburi ameambiwa kama una dua watakwenda kuomba muombe wali fulani ukienda pale kwa kabri ya fulani ukamuomba yeye yeye atamwambia Allah akupe na Allah atakujibu kwa sababu umeweka wasta wa yeye umemfanya yeye ndo wasta wako ukwenda mwenyewe moja kwa moja umepitia wasta wako wasta wako nani wewe kwa Allah ni huyu wali a'udhu billah aende pale amwambie ule ule wali ya fulan ya fulan mimi eh, mgonjwa wangu nataka apoe ya fulan eh, meolewa hajapata mtoto apate mtoto ya fulani nimekuja kwako hapa nataka kusamehewa madhambi yangu nisamehe udhu billah hadha shirk wa kufrun billah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yuamuomba maiti na ndani ya Qur'ani ya subhanallah kuna aya tele zilio wazi kumkufurisha mtu huyo si mimi si mimi amekufurishwa na Allah mwenyewe mwenye kwenda kumuomba maiti haja huyu mkafir billah subhanahu wa ta'ala yule anayesema madad madad ya fulani huyu ni kafir billah huyu si hata kavaa kanzu na kilemba cha girini na kilemba cha kishale na kamaliza kuvaa hadha kafiru mushrikun billah subhanahu wa ta'ala yakul madad madad ya fulan wal iyadhu billah amuomba maiti usaidizi anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani atuambia ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه innahu la yuflihu alkafirun Allah kawaita makufar wenye kuomba maiti semem hiyo ni aya maujud maarufu kila mtu anaisoma kwenye Qur'an atakaye waman yad'u ma'a Allah ilahan akhar mwenye kuomba mwingine pamoja na Allah asimwombe Allah kenda kamaomba mwingine haja zake isokuwa Allah basi tena hana hoja amekwenda kumuomba kwa batil hakuna dalili kwenye sharia mwambie ya muombe yule maiti basi huyu hisabu yake iko kwa Allah fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye sura tufatir za wale hali za wale naomba maiti atuambia subhanahu wa ta'ala in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum Allahu akbar yani sisi nzipofu kiasi gani angalia hii aya wazi Allah atuambia in tad'uuhum mkiwaomba maiti la yasma'u du'aakum hawawezi kusikia hawasikii ni kama wewe uje kwa mtu kiziwi hasikii uanze kuzungumza naye watu watakuwa na wewe ndio unawazimu watakuwa na wewe unawazimu kwamba bwana hasikii mpaka umfanyie ishara sasa mtu aenda kwenye kaburini maiti Allah shasema hasikii sasa kwa nini wazungumza na ambaye hasikii na yuko ambaye anasikia samiun alimu ya kuita wewe hutaki kwenda kwake waenda kwa mtu amekufa hasikii ndo Allah akasema hawasikii hao maiti walau samiu na lau angekuwa wasikia hizo dua zenu wazisikia mawaomba mastajabu lakum hawawezi kuwajibu hiyo ni kukatishwa tamaa yule anayeomba maiti kwanza hasikii hata wewe ukaitakidi yule maiti wasikia bwana acheni mambo yenu yasikia huyo sawa sasa Allah sema lau kama lau kama angekuwa maiti wanasikia hawawezi kuwajibu lolote mwisho Allah sema nini wa yaumal qiyamati yakfuruna bishirkikum kuna ufasaha zaidi huu Allah sema wa yaumal qiyamati yakfuruna bishirk takfuruna bishirkikum na siku ya kiyama watakuwa makafiri watakufuru hawa kwa hii shiriki yao ya kwenda kuomba maiti jamaa kuna uwazi zaidi ya huu alafu mtu akwambia toa ziatu kanyaga mtanga muombe huyu sasa wewe utamsikiza yeye huyo utamsikiza Qur'an fallah Allah kila mmoja ajitetee nafsi yake usiseme bwana ah, lakini nimesikia fulani kitoa mawaidha kinena mimi nakwambia mawaidha ya Allah sasa sikwambii mawaidha ya fulani haya Qur'ani ni mauidha yatoka kwa Allah hayatoki kwa fulani wala fulani utasikiza ama usikize shauri yako nenda kombe maiti uingie motoni utajiona mwenyewe wala iyadha billah na haya si maneno yangu hii ziara ni ziara ya shirk na vile vile mina shirk katika shirk al-istighatha kuomba usaidizi baada ya shida istighatha ni kusema madad madad ya fulani ya fulan mimi nina njaa aghithni aghithni ya fulan udhu billah kuomba usaidizi baada ya tatizo kukufikia huitwa istighatha yani mathalan mtu ana maradhi hapoi hapoi au mtoto wake mgonjwa mgonjwa amemaliza matabibu ameambiwa sikiza bana ukienda kwa kabri ya fulani ukamuomba huyo mtoto atapoa akaenda kufanya istighatha kule atakusaidiwa hii shida huyu ni kafiru mushrik billahi subhanahu wa ta'ala na vae kandu na kofia na majoho na kila kitu na jina aitwa jina la Kiislamu lakini huyu ni mushrik kafirun billah subhanahu wa ta'ala kulingana na Qur'an sasa haya maneno na hizo aya na ziko aya kadhaa kadhaa kwenye msohafu za kukufurisha mtu kisha leo uje uambiwe sisi kwamba oh hawa hukufurisha watu mawahabi kazi yao kufurisha watu wakiwatoa watu kwenye Uislamu hii itakuwa ni dhulma si ukweli bali mimi na watu ambao kwamba ghulatu sufia wanaitakidi swala yao haiswihi nyuma ya wahabi hawaswali wallahi ukimbia msikitini wakatoka wakasema si swali hapa na huko ndiko kumkufurisha muislamu ukiitakidi kwamba mimi nikiswali nyuma ya huyo swala yangu batil haiswihi na maana umemkufurisha Twawajua kadhaa hawa wanaopiga kelele kwamba sisi hukufurisha watu, wao hukufurisha watu kwa kitendo na maneno. Misikiti ya, ya kisunna hukimbiwa hayaswaliwi, wasema sala yangu haisihi nikiswali nyuma ya wahabi. Sasa nani ambaye anakufurisha mwingine? Ni wao, si sisi. Sisi tumkufurisha alokufurishwa na Allah, wala hatuna tahayul wala kupita pita kona hii kona hii. Allah amesema mtu mkafiri na mtume wake, si twasema mkafiri kwa lugha safi wala kuna kutafuna ulimi na wale wengine wa waislamu watabakia waislamu masala kwamba Allah amemhukumia mtu mkafiri wewe uje hapa mtetee ujifanye tu na huruma sana ah bana lakini huyu uvaa kanzu lakini jina la ah hii si dini hii itakuwa chama cha msambo kila mmoja afungwe chake si dini tena itakuwa chama cha huyu na chama cha ule na chama cha ule Allah Allah hizi nususu nususu zimeteremshwa tuzisome tuzifahamu tuzielewe ama kufuata hawaza nafsi hii itamfikisha mtu mahali babaya naktafi bihadha alqadr kwa sababu hizo hadithi zinaofuata sasa itakuwa ni hadithi kuhusu masala ya nikah sasa tumemaliza masala ya janaiz hadithi zinaofuata ni masala ya an-nikah والطلاق أو يتكوجة كيكاو شنجين إن شاء الله تعالى نكتفي القدر والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين